e, poduhvatu i neke detalje oko toga. Prije toga da podsjetim nas Znači, govorimo ovdje o srednjem vijeku, odnosno kraj 11. stoljeća, e, e, kraj 11. stoljeća pa 12. 13. stoljeće, govorimo o tom periodu, znači 200, 200 godina u kojima je trajao taj vjerski rat, religijski, e, gdje su kršćani pokrenuli svoje pohode, sedam krstaških ili križarskih pohoda u muslimanski svijet protiv muslimana. <clears throat> Znači, to su e, bili ti sveti ratovi. Sveti jesu su vođeni u ime, Boga, u ime religije. E, naravno, spomenuli smo prošli put da, je korijen, da je korijen ovih ratova križavskih ili krstaških, da je ležao u, ekonomskim problemima u kojima se nalazila, u, nalazila Europa, pa je to spojeno sa sa e, vjerskim fanatizmom. Znači, e, Evropom je harala ekonomska kriza, glad, neimaština, siromaštvo i feudalni sistem koji je umnogome doprinio tome da se nađe kao nekakav vid oduška za te probleme gdje je idejni kreator e, tog pohoda bio sam papa. <clears throat> Naravno, ne trebamo izgubiti iz vida cijelo vrijeme kad budemo govorili o krstaškim ili križarskim ratovima, da križali ili kršćani ili krstaši, da oni nisu u ovim borbama, ovim bitkama, nisu bili brojniji od muslimana vojno, niti su bili sposobniji u načinu ratovanja, u tehnici, u taktici i u strategiji. Međutim, u u prvim krstaškim ratovima su pobježivali i osvojili su određena mjesta, osnovali svoje kraljevstva ili kneževine, zbog jednog jedinog i jako bitnog razloga, a to je e, jednog ili dva razloga bitna, a to je podijeljenost pocijepanost muslimanskih e, država ili državica ili gradova i naravno zapostavljenost, e, zapostavljenost onih, onih segmenata oblasti islama koji su bili potrebni, koji se javili tek poslije da bi se muslimani oduprijeli e, e, tim, pljačkaškim pohodima. <clears throat> E, za zapadnjake istok i muslimanski svijest su u stvari značili simbol bogatstva, kulture, napretka, civilizacije, izobilja. To oni sami tvrde u svojim knjigama i čak sam papa koji u svom govoru, koji je govorio, sa kojim je pokrenuo i nagovijestio krstaške pohode, je to rekao ljudima da ako hoće rani u izobilju, ako hoće lijep i lagodan život, da idu u Palestinu današnju. <clears throat> Eh, zapadni svijet, ovo sve eh, uvodi nas u temu, ponavljam neke stvari koje smo već do sad govorili, znači zapadni svijet, eh, odnosno Europa, ona je imala, ona se može opisati u dva vrlo bitna segmenta koji imaju veze sa križarskim ratovima a to je znači e, taj njihov e, feudalno uređenje koje smo mi učili u školama kroz marksizam, ovi stariji, e, u, u, feudalnom, u feudalno doba, srednjem vijeku, znači ljudi su se uglavnom dijelili na dvije skupine. Na kmetove, koji su bili robovi, polurobovi, i na plemstvo, koje je imalo posebne, posebne povlastice u društvu. Kmetovi koji su predstavljali jedan vid robstva, robstva vezanog za zemljište su u stvari bili onaj dio društva koji je bio jako siromašan. E, da bi dočarali koliko, su Evropljani u to doba bili siromašni, dovoljna je, e, i to u kontekstu se spominje U Francuskoj postoji jedna pjesma i u toj pjesmi je opisano, naravno, na poetičan način, e, i spominje se to doba, baš u to doba kad su pokrenuti krstaški ratovi. Uglavnom, rezime te pjesme je da majka svom djetetu koje je tek rođeno, pjeva pjesmu u kojoj želi i dovi i traži da Bog usmrti njeno dijete, jer je bolje da, da, ne živi, da umre, nego da živi od što mu dolazi od života. to u stvari govori jel, koliko su bijedi siromašno živjeli. Taj, taj dio stanovništva e, kmetovskog. A onda sa druge strane imamo grofove, vojvode, barone i ostale njihove plemičke titule ili kako su oni sebe zvali vitezovi. E, kralj je dao u tim državama Dao je e, ovim jačim, bitnijim e, vitezovima, dao je određene posjede zemljište. E, takav je sistem bio uređen kod njih. A onda je taj, ti poznatiji, veći, jači vitezovi su davali, obično su imali više, više djeci, muške djece, naravno ženska se nisu računali ni u što, jer znate da su u 15. vijeku da je bilo, jel, da, je crkva imala sastanak jedan, gdje su raspravljali da li je, žena ljudsko biće ili životinja a onda možete misliti prije toga na četiri, 5 stoljeća kako su je tretirali. E, znači, ta skupina, ta plemički dio, e, vitezovi, e, oni su imali tako ustrojstvo da najstariji sin, da najstariji sin je jedini nasljednik od oca. I da se u stvari svi poslovi povjeravaju njemu. A ostala djeca, a ostala djeca ne ubrajaju se uopšto i, on, i oni su prepušteni sami sebi. I takav vid ustrojstva je doveo do toga i pred, sami, znači, pred samo pokretanje krstaških ratova, e, ovo je bio problem koji je, e, zbog što je navelo papu da razmišlja traži izlaz. A to je da ostali sinovi od, mimo prvog sina, najstarijeg, e, da su obično bili, znači, pošto su oni naravno imali velike ambicije materijalne, imovinske, da nisu imali drugog izbora, da, da imaju nekako svoje male vojske, čete, bande i da organizuju, eh, nekakve pljačke i otimačinje, haranje i ratove, mali ratove, jedni među drugima. I to je haralo Evropu. Znači, uzrokovalo eh, velike sukobe. Velike sukobe koji su bili sitni, ali u globalu to je bilo, živo rasulo. Znači, pljačka otimačina od strane onih plemića koji nisu, koji nisu našli svoj udeo kod svojih očeva. I, eh, trebalo je doskočiti tome naći neko rješenje. Pa onda, kad tome dodamo, još kome tome dodamo da je crkva u svom vlasništvu tada imala, e, kada ona sabere sad svoj metak, imala je više metka nego, sva kraljevstva tada, sva kraljevstva koja su postojala u Europi, da je nabrana države koje su bila. Kada kraljevstva sakupi svoj metak i uporedi s onim što, ima, što posjeduje crkva, više je crkva imala. Mislimo metka razno raznog, od nekretnina pa nadalje. E, a onda dolazi na ideju, prvi koji došao na ideju pokreta krstaške ratove stvari je bio Gregor VII papa, Gregor VII. On je smislio taj i nazvao ga tako, samo ga je poslije naslijedio Urban II. On je smislio, nazvao taj plan, kaže, e, gospodaro plan. Znači, Boži plan. Kako da organizuju, kako da nađu rješenje za te probleme koje imaju oni u Europi, kao kršćanska Europa. Međutim, on nije puno dugo živio, naslijedio ga njegov, njegov nasljednik Urban drugi koji je bio e, jako više, tako ga opisuju znači, u zapadnim, zapadnim izvorima, zapadnim knjigama, da je više bio opasan i više zločast nego prethodni. Pa je on onda došao, znači, došao na ideju da, osmisli, praktično sprovede u praksu. Kako da sprovede u praksu pokretanje krstaških ratova? Naravno, e, ono što je išlo prilog tome, i, odakle je krenio ta, e, e, inicijativa kada je Aleksis Komnin koji je bio, e, koji je bio car u, istočnom rimskom carstvu, Bizantiji, kada je on poslao poziv poziv kršćana iz Europe da mu pomogne u borbi protiv muslimana, kada su Selđoci uzeli čitavu malu Aziju, a ostao samo još, ostalo, ostalo, znači, došli su čak do Istambula i on je pozvao njih u pomoć. I sve su ti razlozi znači, spleli jedni sa drugim da bi se pokrenuo krstaški rat, a naravno ovdje da dodam još jednu vrlo bitnu stvar, pazite ovo. to navode oni u svojim izvorima. njihovi historičari, evropski, kažu svi narodi u Europi koji su živjeli tada u kršćanskoj Europi, znači ljudi uopćeno, znači nisu znali ni čitati ni pisati. Znači totalno nepismeni bili jednom godišnje bi e, sveštenik dolazio pop, dolazio u određena mjesta e, povodom nekakvih, ovaj, nekakvih e, svetaca ili obreda, misa i tako dalje, jednom godišnje dođe, a i on je bio nepismen. I on je nepismen. I onda on dođe određen govor. E se sad takav, narod. Znači procenat je bio 100%, znači zarez, nešto je bilo oni koji su bili pismeni. I zamislite takav narod kad dođe i nahuška se ono kako nahuško papa i rekao im šta je problem, gdje ga traži i tako dalje. A on je njih naško na sljedeći način. Znači, 1095. napravio koncil, odnosno sastanak, gdje je sazvao određene e, kardinale da se okupe, da se sastanu na jugu Francuske i cilj je bio stvari da se okupe vjerski službenici. A onda je deseti dan, e, smišljeno namjerno, znači, e, on pozvao narod, narod, da se okupi narod i održao svoj taj historijski govor koji je bio u stvari nagovešta početka križarskih ili krstaških ratova. Naravno, to govor, da vas podsjetim, on je rekao, njima jasno otvoreno, kaže, Bog nam narežuje da uništimo to, tu prokletu rasu te nevjernike koji su pretvorili naše crkve u štale, koji prelivaju kršćansku e, krv, koji zabranjuju da mi hodočastimo naša svijesta, sveta mjesta i tako dalje. Nigdje u svom obraćanju nije, nije nazivao muslimane, e, kao sljedbenike nekakve religije, nego je nazivao paganima, saracenima, on se nazivao inače saracene, muslimane koji žive u Siciliji i u i nazivao nevjernicima, uglavnom nevjernicima nazivaju. I onda je pozvao u sveti rat jasnim riječima. Da tad nije bilo poznata riječ, kao što sam rekao, na tek u 19. stoljeću nastaje ovaj izraz križarski krstaški ratovi. Taj termin. A prije toga je sve to nazivano svetim ratom, znači vjerskim ratom. I on je jasno rekao njima, kaže, to je Božja volja. To je Božja volja da vi morate ustati, pokrenuti se, uzeti oružje i ići u ta mjesta na istok gdje su ovi kjafiri, misliš na muslimane, da se oslobode ta mjesta naša. E, I naravno tu je obešao ko ode od običnih ljudi, od kmetova, ko ode od njih, bit ćemo oprošteni grijesi i ako, ako pogine preseli, završit će u, u raju. Naravno, e, to je bilo za obične mase. Sa druge strane imamo plemiće e, za, za koje se zna da oni u stvari nisu bili tako, ovo da povežem s prijetodno nepismenošću, zamislite ovakav govor kad se, da, kad spusti među obični, obične ljude, mase koji su nepismeni i koji su vjerovali i slijedili svoje, e, svoje sveštenstvo, odnosno svoju crkvu i papu. Kad se takav govor spusti, možete zamisliti koji to onda e, fanatizam vjerski proizvode. S druge strane imamo plemiće, koji nisu bili naravno zadojeni time, nego je njihov glavni moto bio, to će se pokazati. Poslije, njihov glavni moto u stvari bio šta? E, pljačkanje, bogatstvo i uspostavljanje kakvih svojih državica tamo u tim mjestima gdje idu. I tako je to krenulo. Znači, ovo je taj bio, taj početak, ovo samo podsjeća nas, znači, početak kako je to krenulo sa krstaškim ratovima. A onda počinje taj prvi e, e, krstaški pohod, prvi krstaški pohod koji se E, koji se desio, koji je papa odredio Urban drugi da bude 1096. I odredio, dao je određeno vrijeme da se pripreme ljudi za taj pohod. I u toj pripremi e, duže su ostali, e, dosta, duže je ostala priprema vojske koju su vodili plemići, vitezovi, a brzo su reagovali one marodne mase koje su pohrle, što su imale sa sobom ponijeli, pohrle da krenu u taj pohod. I u tom prvom krstaškom pohodu e, e, ukupan broj vojske koja je krenula muslimanske zemlje, kad sve sakupi, bilo, je oko milion ljudi. Znači, nevratan velik broj. Međutim, ova, ova narodna skupina vojske, e, koja je prva krenula, ona je krenula dosta ranije ona je na krajem jeseni, početkom zime krenula, u, prema istoku. dok su plemići za njima išli poslije. Prvi koji je pokrenuo, tu se javlja u svemu tome, dolazi osoba, uh, Batris e, Nasi, kako na arapskom jeziku, ili Petar Pustinjak, tako, su ga zvali pobožnjak e, u zapadnim izvorima, E, on je e, izbačen kao nekakav vođa, e, kao neki službenik, vjerski sveštenik koji je postao vođa. ono u čemu je bio poznat karakterističan, a to je da je bio vješt govornik. Vješt je bio govornik, odnosno u huškanju, posticanju ljudi da se organizuju, da pokrenu, da ostavi sav svoj metak, sve svoje, da krenu. Znači tu su krenuli u ovoj prvoj grupi Eh, da odmah napomina znači tu se radi o nekakvih pet vojski koji su pokrenute. Prva je bila ta narodna vojska, a onda poslije toga idu četiri vojske koju su vodili eh, vitezovi, odnosno plemići. Iz evropskih država spomenut ćemo imena tih ljudi, jer su jako bitno, oni se ponavljaju poslije. Eh, prvu grupu koju je poveo, iako je sa njima bio, iako je sa njima bio jedan od plemića, Godfrey, Bolonjski on, je, Bolonjski, on je bio sa njima, ali je vrlo malo bilo tih vitezova ratnika pravi. Ono ostalo bilo narodne mase, obični ljudi, žene, djeca, starci. Ponijeli su samo što su imali. Znači, uzmu, uzmu štap, uzmu krpe veša, nešto uzmu za sobom i krenu. E, kao da nisu bili svjesni gdje idu u stvari, gdje se križ, gdje se zaputili. Zamisli iz Europe da se krene prema, prema, eh, prema Konstantinopolisu, odnosno prema današnjem Carigradu, Istanbulu, bivšem, da se krene do tog mjesta da bi se ratovalo bez ičeg. Vrlo malo od njih čak imalo oružje. I oni su krenuli, a vodio je ovaj čovjek eh, Petar Pustinjak, bio, znači on je hodao, obišao čitavu Europu i posticao ljude. I formirao tu grupu vojsku. Eh, zanimljivo da je izgledom, znači hodao je bos, Eh, eh, eh, nosio je istrošenu odjeću, izgledao kao pravi pobožnjak isposnik, ljudi su, vjerovali, obični ljudi su vjerovali da, je on Bogu drag čovjek i da mu se objavljuje od Boga, jer tako je nadahnut bio. A opisuju ga u nekim izvorima zapadnim, kažu, e, na osnovu njegovog izgleda, njegove skromnosti, kaže, ovaj, nije bilo razlike, kaže, između njega i njegovog magarca. Tako su izgledom bili izgledali. Tako ga baš bukvalno ga opisuju. Uglavnom, krenuo je on, taj prvi pohod, znači 1095, 96. E, e, godine, pokrenuo je Petar Pustinja, pokrenuo Fukaru, seljake, siromahe, nedisciplinovana grupa, jako nedisciplinovana grupa. E, među njima je bilo jako malo tih ratnika, pravih, iskusnih ratnika, vitezova, kako su oni zvali, i oni su krenuli, znači, ovaj gornji dio, kako govorim gore, znači, sjeverni dio Europe, preko Beča, Budimpešte i ravno prema Konstantinopolisu. Ovaj gornja crta isprekidana što ima. Zašto ovo govorim? Znači, cijelo vrijeme su prolazili pre, kroz kršćanska mjesta do Konstantinopolisa, gdje su prošli gdje god su prošli, to je zanimljivo, gdje god su prošli, koji god su grad, selo prolazili, oni su pljačkali, ubijali i zarobljavali. Iz kog razloga? Čak se e, pokušava i opravdati to što su radili. Zato što nisu imali čega da, ni da jedu, ni da žive, ni da, da čega, znači nisu mogli sami sebe da finansiraju u to što su se upustili. I čak je bilo poznato, e, znači u tim mjestima gdje, gdje vidiš da je nešto, da je opljačkano, spaljeno, uništeno, tu je prošla križarska vojska. kroz, kršćanska mjesta, kroz kršćanske gradove. Nakon četiri mjeseca, znači četiri mjeseca kretali od sjeverne, e, Francuske e, do, Carigrada i nakon četiri mjeseca došli do, Carigrada. I onda kad, kad je njih vidio e, bizantijski car Aleksis Komnin, on se iznenadio. On je tražio pomoć vojnu ratnika sposobne, a inače on prije unajmljivo ratnike, plaćao im i sad očekivao da će doći neki specijalci, neki ratnici, kada on odgleda tu su žene, starci, djeca iznemogli. I naravno, nije im dao da uđu u grad. Znate, priješnji gradu su bilo zidine velike i tako. Nije dao da uđu u grad. Šta kako ću kako uđu u grad, to pojede sve živo. Ostavio van grada. Ako uđu u grad, napravit će belaj. Ostaju van grada. Međutim, kako ostaju van grada, oni su počeli sve oko grada, sva mjesta onda da pljačkaju i da, da dobije. Pa onda skontao da nije ni to rješenje, nego šta će da i požuri, naredio svoj voci da što prije prebaste prodovima tamo u Malu Aziju. Nek idu tamo selđucima. Nek, idu, znači gdje su, krenuli da ratuju. Znači, njima nije, htio da pregovara, da dogovara, nema šta sa njima dogovarati. E, iako je bio čovjek koji je njih predvodio, Godfrey, on je njih predvodio i bio čovjek, al šta će kad su obične mase, znači ljudi, siromasi. Znači, opljaškali su sve bilo kod Pa je naredio Aleksis da prebaci, sa brodovima vojsku Malu Aziju. I oni su onda pošli preko Bosfora, prešli su Malu Aziju i nakon nekoliko sedmica odmah su uputili, uputili prema u najbližem gradu od koji je u stvari bio glavni grad od Selđuka, Selđuci koji su, Selđuci musliman, muslimanska država, nova koja je zauzela, došla skoro do, do Istambula, do Carigrada. I oni su krenuli, međutim, pošto je znao ovaj namjesnik muslimanski, Selđuški, pošto je znao da su oni krenuli, već se znali musliman da dolazi neka vojska, nije bilo jasno šta oni hoće, ko su oni, šta hoće. I što u tolikom broju dolazi, što ovakve dolazi, što dolaze žene, djeca, ljudi, obični. To je bilo jako zanimljivo, jer, pazite, tad je bilo doušnika, bilo špijuna, jako se, dobro se znalo ko dolazi i šta hoće. Eh, bilo je to iznenadno. I oni su njima naravno napravili zasjedu i u jednoj to zasjed napali su svih strana i pobili sve redom. Znači ta prva grupa, znači sve su i redom pobili. Za ovog, Petra Pustinjaka, da li se spasio, nije se spasio, to su raznorazni rivajati, a, a nam kod njih. Ja. E, to je bilo sa ovom, sa ovom narodnom grupom, grlom u jagode. I tako su završili. E, dolazi sad prava ekipa. Sad tek počinju pravi krstaški ratovi. Dolazi plenstvo koje, e, eh, vitezo plenstvo koje je okupilo pravu profesionalnu vojsku. Znači, plaćensku vojsku. I ovo se može tek, ovo sad može tretirati da je to pravo krenulo. Iako se sve tretira, sva vojska koja je došla, ovdje što sam ja nacrtao ove linije sprekidane, to u stvari govori, eh, mimo ove prve narodne vojske, narodne vojske, bilo je četiri druge ali sve su one zajedno, znači išle e, e, sa dva puta, znači ovaj jedan koji je išao preko, preko Balkana, ovaj drugi dole preko, preko Italije, pa se prebacili morem pa i tamo su se svi zajedno našli kod Carigrada. Tu vojsku su predvodili sljedeći, sljedeći vojskovođe. Znači, malo prije sam rekao da je Godfrey Bolonski, on je bio sa prvom to narodnom skupinom i ostao je živ. Sakrio se, pobjegao. A ovi ostali, bio je znači Raymond IV, iz grada Tuluza. Tuluza. Bio je od Godfrija, njegov brat Boldvin, Bolonski on je bitan, znači, poslije često se spominjati u, zločinima koje je radio tamo u arabskom svijetu, u muslimanskom. također je bio Robert Vojvoda Normanski, Bohemond e, princ od Taranta i Hi Kont, e, brat od Filipa II. kralja Francuske. Znači to su bili ljudi e, koji su vodili vojsku. Znači njih pet je, e, odnosno šest sa ovim gotfrijem oni su vodili čitavu tu vojsku. E, I e, zašto, zašto su bitni ovi ljudi, njihova imena? Zato što su stvari poslije se da je njihov pravi cilj, njih kao vođa, kao plemstva, ovog prvog krstaškog pohoda, da se uglavnom, to, pazite, ovo njihovi izvori spominju, da je njihov stvar cilj bio osnivanje malih kneževina i kraljevstva gdje stignu u kojim mjestima i gradovima. To je prvi cilj, i to se potvrdilo u praksi, vidjet ćete poslije. A drugi cilj bio stvari nekakva slava e, i, reputacija, rejting, održavanje, postizanje slave sa tim, sa pobjedama koje, su oni očekivali i htjeli. E, naravno, ostaje ona glavni, glavna, glavna namjera, to je da stignu do, do odnosno do Kuca. Znači, glavni je cilj čitave vojske da stignu do Kuca, da oslobode tamo Kabor i se Selam Po njihovom. E, tako da su došli, znači, sva vojska od koju je vodilo plemstvo, četvrte grupe, mimo ove prve koja sva e, izginula, došli su 1096. godine, e, pred kraj godine, došli su znači, do Carigrada. Međutim, Aleksis Komnin, bizantski car, nije im dozvolio da pređu u Malu Aziju dok ne prođe zima, iz taktičkih razloga. I u među međuvremenu dok su se oni dogovarali oko toga šta će i kako će, naravno, pa se ovdje je vrlo bitna stvar. E, vojska koja je došla iz Europe, pokrenula križarski krstaški rat, ona nije mogla bez, bez e, materijalne pomoći, e, nije mogla bez materijalne pomoći od strani Bizantije, niti je mogla da se kreće tamo bez vodiča, bez vodiča koji su bili iz redova bizantijske vojske, odnosno od Bizantijaca. I te dvije stvari su njima nedostajali. Morali su bit vezani, na kraju bili su pozvani od cara Bizantijskog. I nije im dozvolio Aleksis Komnin, car Bizantijski, eh, koji je bio u Carigradu, nije im dozvolio da pređu, da pređu preko mora, eh, sve dok ne ispuni dva šarta njegova. Koja su njegova dva uvjeta bila? A to je, kaže, da se zakunu na vjernost, odanost i pokornost njemu, da su pod njegovom komandom. Prvi šart, prvi uvjet, drugi je da koju god zemlju, koji god grad oslobodi, da će vratiti i staviti pod njegovu komandu. Jer su to bila bivše teritorije njegove. I naravno odmah su oni pobunili, nisu plemići s tim slagali, između se svađali, ovako onako trajalo je to mjesecima. Da bi na kraju jedni drugi jel, e, da bi e, oni koji se nisu slagali, kad su vidjeli da nema izbora, lažno su, počeli se to ispostaviti, naravno, lažno su pristali na ovo i, e, i dali su zavjet na ova dva uvjeta. Znači da će biti pokorni njemu, da je on glavni komandant I druga stvar, da sve što osvoji da će, dat, e, da će vratiti Bizantijskom carcu, Bizantijskoj državi. I onda 1097. E, u proljeće kreću, kreću u pohode. I prvi grad koji je bio na redu, znači sad je zajednička vojska, svi se sjedinili. Prvi grad koji je bio na redu bio je Niceja. a to u stvari bio grad, e, glavni grad od Selđuka. Eh, Allah je dao da tada, da tada eh, namjesnik eh, Selđučki, vladar Emir, nije bio tada u gradu. Bio zapošljen tamo nekakvim drugim svojim aktivnostima. Nije ozbiljno shvatio problem. Jer je konto, ako su ovi pobili sve što su došli, ova prva vojska, ova narodne djeca i ljudi pobio sve, jedva se koji izvuku pobjego, kažu što ovi drugi, znači to je tu otprilike UPD, kad znači nema plaho da se sigira, otišao on tamo ovaj, na istok da, da, da izvršava neke druge svoje poslove. I onda šta su radili ovi kad su došli, kad su došli do ovog grada Niceje, a on ima oko sebe nekakve vode, nekakva jezera. A oni pošto su, pošto su znači, uigrana vojska, uvježbana, prefrgana vojska, znači cake znaju kako to ide, šta tu ide, šta su, oni su nekoliko lađa, nekoliko mali lađa uzeli, našli, našli e, e, tražili, kupili odjeću od selđučke vojske muslimanske i prosvukli se u odjeću obukli odjeću, znači nisu mogli ući u grad, gradi znači ima zidine, nema šanse da lako uđu u grad. Ali su na ovaj način uzeli nekoliko lađa, obukli odjeću od, od vojske, kao da su muslimanska vojska, i onda prolazi sa tim lađama, i kad su na, kroz one rampe koje su trebali proći, ovi pustu vidi koja vojska, još jedinica, hajde prolazi, gotovo. I oni ušli su nekoliko lađa, kad su ušli, uletili u grad, uletili u grad i odmah počeli da ratuju, a, a ušli su naj, najelitnija jedinica, počeli da ratuju, otvorili kapije, ovi još iz kapija i za tren oka osvojili grad. I normalno, priča, ovo, znači ovo je klačna priča, križari koji god grad su ušli. Znači, pljačka, ubijanje sve redom. Znači, to im je, to im je, znači, to je, njihov način bio ratovan. Znači, to je, to je kod njih normalno. To je normala bila. To je normala bi, znači. I vidjet ćete poslije, kada god nekom mjestu, nekom gradu daju obećanje, dogovor, ugovor napravi, vi izašte iz grada, ostavite na grad, mi vas puštamo da izađete živi, tako dalje, ponese sasma što hoćete, kad im predaju grad, uzmu... To je bila praksa. Znači, pronevjera dogovora i ugovora. Nikad se riječi nisu držale. Kao što su opisani u Koranu. E tako su i ovdje, znači. I oni su uzeli ovaj grad. Naravno, kako su ga mogli lako uzeti? Zato što je to bio šok za vojsku muslimansku. Da im neko uleti u grad, Odjedan put počne ratovat, pa otvori kapije, znači, tako da se vojska koja je bila tu u gradu, da se jednostavno izgubila, znači, to, je bilo za njih nevjerojatna stvar, da može tako neko ući, a naravno ovdje riječ, riječ o čemu bilo, da je ovdje došla ipak specijalna vojska, nije ovo došla, znači nisu došli ljudi koji nisu imali iskustva u ratovanju. E, I onda je sad došlo u problem šta? Treba ovaj grad vratiti Aleksisu Komnina, treba vratiti Carigradu staviti pod vlast. I tu su oni, došlo je do malo komešanja i na kraju dogovore se, obećali smo, dali smo riječ, zavjetovan, zarekli se da ćemo vratiti grad Bizanti i vratili su ga. Ovaj grad prvi su vratili. A onda su krenuli dalje. Krenuli su znači prema centralnom dijelu Male Azije, naravno da bi išli dole prema Kucu. I kad su došli, koji grad su grad naišli, uglavnom bili su manji gradovi. Gradovi, ti gradovi bili su manji i nisu imali vojske da se odupru nije vrijedno spominje te grade iz razloga. Znači, ili su ga osvojili odmah, ili se taj grad predao, a oni što su stigli, ko nije uspio pobjeći, ubili, opljačkali, uzeli sa sobom. Znači, Haral su ispred sebe sve što su naišli. S tim da nije bilo tu nekih većih mjesta, većih gradova, neke veće vojske i veće važnije bitke. Da bi onda došli na jedno mjestu i e, desi se to da je kršćanski, kršćansko-armenski vladar u gradu Edesa, odnosno poznata kod muslimana kao Ar-Ruha. U tom gradu je on poslao, kad je čuo da dolazi e, kršćanska vojska, vitozovi ratnici, poslao poziv njima, hajde nek, nek dođe dio vojske od vas kod mene, a on je, znači to je e, kršćanin bio, bio na taj grad je bio u kršćanskim rukama, oduzeli ga od muslimana, bio kod muslimana pa ga oni oduzeli privremeno. E, da, tražio da mu, pošalju dio vojske i nekog od plemića kako bi ojačao svoju stranu u borbi protiv Selđuka, protiv muslimana. U gradu Edesu, u gradu Ruha to je, to je iznad grada Harrana gdje je rođen Ibn Tejmije, blizu, jako blizu. E, I kada je otišao, otišao izabrao svom koče da ide, e, javio se da ide e, Boldvin Bolonjski. On je otišao. On je otišao tamo i dogovori se s tim vladarom od Armena, dogovori se sa njim, od kršana Armena, dogovori se sa njim, e, on njemu kaže kad ja umrem ti si moj nasljednik. Ti si moj nasljednik i uzet ćeš grad i ti ćeš vod grad. I tako bio dogovor. Međutim, naravno, ovdje je riječ o ljudima koji imaju veće ambicije, on skonto ko čeka dok ti umriješ, jel? kao ko čeka toga da umreš i onda organizuje tamo nekakvu pobunu, našu neke ljude koji se ne slažu s i organizuje nekakvu sitnu malu pobunu, a on kao iskoristi pobunu, priključi se pobuni i naravno dođe i ubije ovog, što ga zovno. Ubije tog kršćansko-armenskog vladara, ubije ga, uzme njegovu ženu i oženi njegovu ženu i onda sebe postavi za namjesnika. I onda on postao namjesnik i uzeli su grad. I stvari to predstavlja prvu kneževno kraljevstvo e, krstašku, križarsku koja je osnovana u muslimanskom svijetu. Ovo, srcu muslimanskog svijeta i jeste grad Edesa. Znači grad Ruha kod muslimana ili Edesa. A ovo nam govori jedno vrlo bitnu stvar, a to je e, dokaz dokaza u stvari da njima u stvari nije bio cilj samo kuc. Jer da je bio kuc, što će ići iz ovog mjesta kad su trebali ići prema kucu, što će slati vojsku tamo da ide u Edesko jako daleko uvučeno. Znači jako blizu Mosula. I on su tamo vojsku. Znači nije bio cilj tu ovaj, nikakav vjerski kao što se poziva i na to, nego je cilj osnivanje kneževina kraljevstva mali sitni. Naravno u zapadni izvor kažu to je bio jako mudar potez. Zašto? Pa kaže tamo da se čuva ostupnica kako ne bi selđuci kao došli da ratuju. kakva ostupnica tamo, tamo već a, znači Mosul je i, e, južno od tog grada e, Damask, e, Haleb, svi su blizu ovamo blizu Antiohije, gradovi znači jako daleko daleko Tako da ta priča, jel, nikako se ne slaže njihovi izgovori. Uglavnom, u tom gradu Edesu, znači tu nema nikakvih apostola koji su ostali od Isa, ali Iselam, nema nikakvih vjerskih znakova zbog kojih su oni pokrenuli križarske ratove. Tako da to čisto ukazuje, znači, da njihova namjera u stvari bilo osvajanje i pravljenje svojih državica kako su i radile. A onda dalje, glavna vojska, glavna vojska se upućuje dalje. Znači ovdje je formirana prvo, prva e, na prvo kraljevstvo u gradu Edesi, odnosno Ruha kod muslimana. To je bilo znači 1000, 1097. E, A onda u oktobru, znači već u jesen 1097. glavna vojska dolazi do grada Antiohije, odnosno kod, kod Arapa poznata kao Entakije. U stvari, tu je grad u kojem je nastao pojam kršćanstva. Odatle je krenula ideja kršćanstva koja, je danas poznata. Znači, to je bitan grad kod kršana. Dolaze do tog grada, taj grad je blizu mora. I grad je utvrđen. To je jedan najutvrđenijih gradova koji, koji, postoji u, u, arapskom svijetu, odnosno u Šamu, u Palestini. Najutvrđeniji grad. Najutvrđeniji u smislu sa zidinama. Znači, nema, šanse da se može uzeti. Regularno, normalnim ratovanjem ne može se uzeti. I to se pokazalo. Oni kad su došli, e, opkolili su grad naravno. Prije toga namjesnik muslimanski, pošto znao da će doći, eh, a zajedno unutar grada su živjeli kršćani. I to se tako desilo. Pošto je znao dolaze kršćani, a unutar ima kršćana, da je to klizav teren, jel tako? I dan, jedan dan prije što su oni došli, rekao ovaj, da imaju nekog posla van grada i da se trebaju svi dozvati kršćani i ovi i oni i tako dalje. Uglavnom kršćane na redu svi izađu iz grada da rade neke poslove. A onda malo, manjoj grupi muslimana koji su bili redu da se vrate i ostali su kršćani svi rad grada i na redu zatvore kapije. Kad su oni to skontali, došli do kapije, pitali pa šta je ovo, pa kaže, radi preventive, vi ostanite tu, snađite se, idite, sakrite se, pa kad preživimo ovaj napad, vi se slobodno vrate svojim kućama, svom imetku. To, tako je radio. A onda dolazi, dolaze ovi, oko, e, e, križarska vojska i opkoli grad. I godinu dana drži u opsadi grad, Antakiju. Godinu dana. Do te mjere da su bili znemogli, Nisu imali više šta da jedu. Lišće, spominju tamo da su jeli lišće, korijenje. Šta su nalazili, nisu imali čega da, da, preživi. Nisu imali hrane. I tu je došli su ba na ivici, na ivicu propala, da, da im je propala, e, propala ovaj pohod. Znači u osnovi nema više niti ima snage da se bori, mogu osvojiti, nema šansi da osvoji. I onda dolazi izlaz. Kakav? Izdaja. Osoba po imenu Neiruz primio kao islam, primio islam neposredno prije ovih događaja, unutar, e, unutar grada je bio, a bio je poslanjen za e, jednog od komandanata na jednoj kuli stražarskoj oko grada. I onda oni njega pridobio, razgovarali sa njim i da ga podmite. I podmite ga, podmitio ga Bohomend Normandi, podmitio ga da on otvori kapiju određeno vrijeme noću. Odnosno, dozvolio njemu, oni se propio preko zida, a zamislite znači, ovo je plemić i on je ratnik i vodi vojsku, on je lično otišao. On je lično otišao, popio se preko zida, Ušao unutra, jer mu ovaj obezbijedio, taj koji je izdao, Neiruz, ima ime zanimljivo, simpatično. Koje ime ima? Šitsko, rafidijsko, znači. Ime mu odgovara postupku. E, I odlazi Bohemond, ulazi u grad, otvara kapiju, dogovoreno već bilo, ulijeće skupina ratnika, specijalaca, uvježbani, i ulazi i naravno zauzima i taj dio u gradu kad su ušli. Čim su ušli, veći dio vojske i i noće se svakako desilo. Međutim, jedan problem se desio. Unutar grada, tako je bilo u srednjoj dobu, uvijek unutar grada je bio dvorac. Unutar svakog grada ima, ima onaj uži dio grada, a to je dvorac gdje bude, gdje bude e, namjesnik emir grada, koji također i taj dvorac ograđe kao grad, poseban unutar grada. I on je osvojio onaj unutraš, onaj dio okolni, a nije centralni dio mogao da osvoji. I opkolio je taj dio. Opkolio je taj dio, znači nije mogao da ga uzme. E, a u međuvremenu, znači to je trajalo danima, u međuvremenu pošalje e, emir, namjesnik tog dvorca unutar Antakije, Antiohije, pošalje preko narodnog golubova pismo, ponovi, ponovo traži za, e, pomoć od, od Mosula, od muslimanskog namjesnika tamo. <clears throat> da im dođe, da im pošalje pomoć. I naravno, ovaj, oni, su, eh, oni su se odazvali, organizovali su vojsku, sakupili su vojsku i došli su sa vojskom. Došli su sa vojskom i taman kad su došli sa vojskom, eh, kad oni dolaze sa vojskom, a križari su unutar toga, znači okružili onaj unutrašnji dio, dvorac. I opet su došli u problem. Opet gladni, iznemogli, nema od čega da žive, na ivici propasti. A ovi onda dođu s vanjske strane i opkoli njih. Znači, križari su opkolili unutar dvorac gdje je muslimanski namjesnik bio i vojska što je ostala sa njim, a muslimanska druga vojska iz Mosula došla opkolila njih oko grada. I, znači, to je trajalo nekoliko, nekoliko sedmica, ovi su došli znači, na ivicu glada. Znači, imali šta da jedu, zatvoreni su ove s odne strane. Znači, razmišljati jedno šta da urade. Ako se predaju, šta čime će završiti. Ako idu u napad, znači, nema izgleda. Nema šansi. Kako god skontaj, nema šansi. I onda u svemu tome, znači računalo se da je to, da je znači, došlo do rasula totalno u smislu e, pa, padanja te neke, te nekog morala za borbu. I onda se dešava da među njima jedan sveštenik se pojavi, kaže, on, je sanju, sanju da mu u snu došao Mesih, Isa Alisa, sanju njega. I došao je mu u snu i rekao, kaže, ima na tom i tom mjestu tu unutar grada, na tom i tom mjestu, kaže, ima zakopano sveto koplje sveto koplje kojim je proboden, proboden Isa ali Isala. Sveto, a proboden sa njim. Ali tako. Sveto koplje sa kojim je proboden. I onda on kad se probudio, probudio, obavijestio tu ovaj, vojsko oko sebe. I rekao, sanju sam on njegu, njem kao, dobro, ako sanja, sad ćemo provjeriti. Gdje, kaže, tu, tu vidio sam usnu i odvedao njih. Kopa je, kopa nađu na kako, starije ono koplje, tako ono, muzejsko i to nađu koplje I onda se oni obraduju. To je bila opšta radost. Zašto radost? Znači, radost zato kaže što je to bio znak od Boga, da ih Bog nije napustio, odnosno da je Bog daje znak da samo budu ustrajni uporni na tom putu da će on pomoći. I normalno to je podiglo moral kod njih. Podiglo moral kod njih. Naravno, ovdje koplja, Eh, ovi zapadni istoričar govori, poznana kuplja da je tu kuplju stvar nađeno negdje kad su išli od, od Niceje, kad su išli umalo, našli su tu neku kuplje, neku je nosili sa sobom, pa je neko s tom idejom došao da tako proizvede, da podigne njihov moral. Uglavnom, oni su bili jako moralisani da, se pokrinu, da vode I šta su radili onda? Dok je se to dešavalo, ovamo vojska koja je bila opkolila njih, koja je došla iz Mosula, koja je bila pod naredbom Kerbuga, tako je bilo ime tog sjedučkog e, e, e, komadanta, on je sa sobom imao nekoliko, nekoliko komandanata koji su bili unutar njegove vojske. I on se nešto posvađali oko toga. Šta će, kako će, koliko će čekati, koliko neće. Ha, ha. I većina komandanata se naljuti na njeg u njegovom ophođenju i povuče svoju vojsku. I većinu vojsku i povuku sa sobom. I ostane mali dio vojske. A ovi ovamo našli koplje svetu. Kad su našli koplje svijetu, oružje i napolje, nemamo šta čekat, znači. To je znak da pobjeda. I krenuli napolje, a svakako i nemaju šta, znači oni su, nisu imali šta da jedu, znači pitanje dana kad, će, kad se moraju predati ili, ili da ih pobiju. I izađu napolje, krenu, navale na, na, na vojsku, glavnog komandođe Kerbuga i pobjedi njegovu vojsko. Navale na nju, pobjedi, iako su ovi bili brojem veći, u većem broju. Pobjedi, natjeraju bijeg, i time naravno, kad su njih pobjedili, on se vrati ovamo, drugog nije imao namjesnik koji je u dvorcu, muslimanski, osim da se preda. Na koji način? Da oni njemu obećaju da će mu, jel, da samo ostavi dio grada i da će mu dati sve, on će napustiti, izaći i kad su predali, sve su uzeli i pripilili, zaklali, pobili sve redom. Što je praksa kod njih stalna, jel? I tako su zauzeli Antiohiju, odnosno Entakiju, a to u stvari znači ovaj ovdje grad, 1098. se to desilo. Jer godinu dana je bila opsada. To je druga knježevna i tu formiraju kraljevstvo. To je druga knježevna ili kraljevstvo, i onda naravno nastaju spor među koga će da ostavi i tu su malo odmorili, doporavili, ovaj, malo ovaj, oporavili se od ratovanja, od gladovanja i tako dalje i odrede da bude Bohemond od Taranta, eh, od Taranta pardon, da bude on namjesnik tu a onda dalje glavnina vojske krene dalje. Znači ostavi tu manji dio vojske, a dalje vojska krene e, dalje u nastavak da, do kuca da ide. Onom ostalom broju koji do kuca navodi se da je bilo 40.000 vojnika. 40.000 znači vojnika, znači specijalni vojnika. Ono ostalo što je bilo slabo, što je bilo nejač, to je pomrlo pobijeno. Pazite, od milion koje je krenulo, 40.000 kreće prema, prema kucu. Gdje su ovi ostali nestali? Na putu. Neki su pobijeni, neki su pohvatani, neki su se vratili, neki su ostali ono malo, ostalo u jednom gradu, u, Edesi, a ovo u Antiohiji je ostao drugi dio. A e, to je vrlo mala skupina, a 40.000 nastavlja dalje prema kucu. <clears throat> E, I na tom putu, naravno, izlazit će na nekoliko gradova. Znači, nailazit pored nekoliko gradova, e, pored tih gradova, znači imamo tu gradov Aka, grad Aka, oni su sami rekli nemojte nas osvajati, nemojte nas osvajati, mi ćemo sve što ima materijalne pomoći, mi ćemo vas pomoći, a nemojte nas osvajati. I on pristupno dobro je došlo pod ono logikom, svakako ćemo vas poslije uzeti, jel? Sad nam treba pomoć materijalna. I tako da su njih prošli pustili. Poslije toga dolazi do, do grada Kajsarije, Eh, Arsuf i te gradove uzimaju, uzima, znači odmah i otvaraju vrata, uzimaju, oni pobiju što, što hoće, pobiju, opljačka i tako dalje. A onda naiđu na grad Remla i grad eh, Bejt Lahm i Ludde, sve te gradove uzimaju. tu su manji gradići, gradovi, znači pred njima nema šansi da ostanu. Jedino se desilo da je grad Me'arret Nu'man, da je ta grad malo pružio otvor Nisu ga mogli uzeti tako. U tom se dešava da dolazi ponovo vojska iz, Mosula, iz Damaska, iz Haleba. Tri vojske sakupila da dođu da i porazi. Međutim, e, križarska, kristaška vojska e, sačekala na jednom mjestu i bio tu glavni okrša i porazi i sve. On se dadno u i nazad se vrati. Nakon toga vrati se na grad Mearret, Norman i zauzmu ga i tu su ubili 100.000 muslimana. Sve što su zateklo gradu pobili i onda je naravno bio otvoren prut do kuca, da idu ravno do kuca. E, opet ponavljam ovdje, znači svaki grad na koji su naišli, e, ako ga nisu mogli osvojiti, ako se nisu predali ili dali sve što imaju, znači e, nude odmah dogovor i ugovor. Da predaju a da će oni, da će njih pustiti da, da, da odseli, da odu, da ponesu što im treba i tako dalje. Nakon što oni pristanu na to uđu u grad, sve ih sakupe i pobiju i opet uzmu sve ono što, će, što planirao da uzmu. <clears throat> naravno, ovdje podlači, kao što sam početku rekao, znači sve ovi gradovi, ovdje što navodimo, i mjesta gdje su nalaz, nailazke njihova vojska, znači sama vojska kao vojska nije bila jača, mnogobrojnija, nisu bili e, vještiji i bolji ratnici od muslimanske vojske. Ovo su, e, isticali neki e, komentatori i zapadni, pardon, ovi koji su pisali o toj temi, analizi pravili toga. Kako se to dešavalo da su, padali grad za gradom? Pa su govorili, znači, nije, nije bio problem oko toga, nego problem je bio što su muslimanska mjesta, muslimanske vojske bile prepuštene same sebi. I vidjet ćemo analiz, kad analiziramo sva ova mjesta, postavljamo se pitanje kako su oni mogli još do jednog grada da ga drži u opsadi godinu dana, do godinu dana, a da muslimanski svijet ne reaguje ostali. Gdje su ostali gradovi, gdje su ostali muslimani? Pa ovo je srce, srce muslimanskog svijeta. Šta su uvijek gledali, šta su čekali? Zato što je svaki grad svoja država. Svaki grad ima svoju vlast, ima svoje interese. I ne samo to, vidjet ćete poslije. Muslimanski gradovi prave dogovore sa ovim, kršta, eh, sa ovim kršćanskim knježevinama, ili kraljevinama, prave dogovor u ratu protiv drugih muslimana drugih muslimanskih gradova. I onda u junu, u junu 99. došli su do Kuca. Znači na ljetu. Junu 99. 1099. došli su do Kuca Jerusalema. E, prije toga, prije što su došli do Kuca, e, vi znate da je u to vrijeme u Egiptu bila Fatimidska vojska u Bejdije, Fatimidi koji se lažno tvrdili da su oni Fatimidi sljedbenici Fatime, odnosno Ismailijska sekta koju su učenjaci proglasili da je na kufru, po akidi da je bila na kufru, oni oni e, traže dogovori, e, nude, e, šalju svoju delegaciju da se dogovore sa krstašima da, da napravi nekakav dogovor, plan i tako dalje. Pa nude krstašima, eto vama, ovaj, eto vama sjeverni dio Palestine, odnosno Šama, Sirije, a nama ovaj dol južni dio. Koji, u, to, bi njima trebao da dopadne kuc. I pristaje naravno krstaš na to, to fina ponuda, jako fina ponuda. Pazite, on s krstašima koji dolaze u osvajaju muslimanski svijet, oni sa njima pravi dogovor. Krstaš pošalje kao neku delegaciju tamo u Kairu da dogovore detalje toga kao da izražu, da izrazi svoje lijepe nijete u, u toj namjeri. I prije na nekoliko sedmica u e, Ubejdijska, Fatimijska vojska odsvaja kuc od Selđuka i protjeravaju su Selđušku vojsku. Prije nešto je doći krstaši da osvoji kuc. A onda, pazite, krstaši prvo sklopili sa njim dogovor da kuc njima pripada. A onda dolazi u kuc da ga osvoji. Eh, eh, pardon, u Ubejdije, Fatimidi sklopili su dogovor da kuc ide u Ubejdijima Fatimidima. A onda nakon nekog sedmica dolazi, dolazi krstaš, križar, dolazi opko, opkoljavaju kuc. Što se desilo u junu, znači 1099. godine. I šta su prvo uradili kad su došli, kad su vidjeli taj svijet i grad i tako dalje, šta su radili? Eh, palo im neko od njihovi ovi, ovi, ovi učeni sveštenika, sjetio se nečeg, ovaj, našao u starom zavjetu i predložio im sljedeću stvar bili su tavafili, hodali oko zidina grada. Nekoliko puta, e, uz određene dove i tako dalje, oponašajući ono što je opisano u starom zavjetu, da je grad Jerohini ili Erohin, koji je bio u rukama Joša, sina od Nuha, Lisela, e, da su oni e, recitovali pjesme i tavafili oko zidina jednog grada, pa im Allah šanu kaže, Bog im dao, pa se srušile zidine i on zauzeli grad. Pa su oni, navodeći ovo, oponašajući tu stvar kao hajde da i prosvjeti je grad, a mi došli sa svetim ciljom, pa hajde probamo to. Pa su tavafli, hodali, učili tako pjesmice, pjevali i nije im rodilo prod. Vidi, ne reše se zidove. zidove. I šta ćemo sad? Hajmo klasični metod, šta? Napad, opsada. I učinili su opsadu koja nije dugo trajala, pet sedmica. Zašto? Pa zato što su prije toga istjerani, eh, selđička vojska koja je bila jača, istjerana je, zbog tih međusobnih ratovanja, došla je Fatimijska Obejdijska koja nije imala nekog morala da ratuje. Na kraju htjela samo sebe da sačuva, nisu niti uspjeli. E, za pet sedmica, znači, oni su već probili i ušli u grad. <clears throat> E, odbrana je naravno bila jako slaba. Znači, nije vrijedna pažnji. E, vrlo lahko su znači, ušli sa svih strana i kad su ušli, znači, ulazak i ono ponašanje unutar kuca, i ovo je vrlo bitan događaj da, da ga muslimani nikad ne zaboravi. Znači, juna 1999. kad su krsaši križari osvojili kuc. Znači, taj ulazak je tako bio strašan u opisu e, e, kršćanskih e, historičara. Kada oni opisuju šta su tu radili, kako se ponašali, to je strašno, da se čovjek naježi. Znači, ubijali su sve redom na ulici. Sve što nađu, u prolazu, u kućama, e, tragali, istraživali, gdje mogu, da, da, nije ko ostao živ. Znači, djecu, žene, i imali su čak jednu stvar zanimljivu, a to je da su, da imali, e, e, je ciljano su radili da koga ubiju da mu raspore stomak. Po arapskim izvorima, jednim sto hiljada je ljudi tad ubijeno. znači, to su, znači, vrlo malo vojske je bilo koje je u mešid, Mešuda Aksa, e, gdje su Lema i pobožnjaci i vojska što uspjela da pobjegne pa su on naravno svi tu pobijeni. 100.000 ubijeno. Drugim izvorima kaže preko 70.000. Preko 70.000 ljudi ubijeno, a ubijanje trajalo jednim izvorom arapskim kaže 7 dana, u drugim 10 dana. E, znači, e, pazite, toliki broj da se ljudi ubije, prije nije bilo znači, automatskih pušaka. To se moralo nožem ili sabljom ili kopljem da se ubije. I naravno, da toliko ljudi to traži vremena. I to je trajalo, znači, po jednom izvoru, sedam dana, po drugim, deset dana samo ubijali, znači. To samo traženje ubijanja. i čak, ovaj, pazite, neki čak i zapadni istoričar kaže o tome da ovo ukazuje, kaže, na kakvu bolest tih ljudi ratnika, tih križarski, krstaški. Jer, to što njihovo ponašanje, to, to nije normalno da, takva želja, želj za krlju, da se ispolji na takav način da je to vid bolesti. E, znači, u mnogim historijskim knjigama su zabilježene te strahote, strahote koje su, znači, rad, ne samo Arapi, znači, čak historijske knjige od zapadnjaka su u detalju pisali. Ima historičar koji opisuje, koji bio na tim događajima, zapadni. I on opisuje iz Europe koji je pisao kako su to, šta su radili. E, je u tome, kaže da su hodali, hodali su e, i vojnici i konji po krvlju, znači u krvlju, tu gdje se kretala ta kuca prilikom ubijanja, znači toliko su ubili ljudi da se krv, nivo krvi se digao. E, kažu, e, još, još, navode to historički, kršćanski historičar, kaže, ispunili smo zavjet kada je, se, krv došla do naših koljena. Ta su skontali da je, da je to to, znači ne može više. Znači do te mjere, znači toliko je ljudi pobijeno. E, e, tijela naslagani, glava odsječeni e, A naravno, kaže, njihova je glavna stvar, bila sveta stvar, sveti rat, bila da očiste grad od kafira i da ga vrati u ruke pravi iskrinskih vjernika. naravno, sveta mjesta, kupola na stijeni, Mešidul Aksa su uništeni i u Mešidul Aksa su u stvari napravili su od njih štalu i tu su držali svoje konje. nakon Eh, I onda su dali sebi zadatak s tim ubijanjem, kad su sve pobili ono što su vidjeli, ajmo sad zadatak da potražimo da se nije neko negdje sakrio. Naravno, neka manja skupina uspjela da pobjegne i ti koji su uspjeli da pobjegnu, oni su pobjegli prema Damasku i došli do Damaska, obavijestili su poznatog učenjaka, ono Herevija, koji je poslije krenuo i otišao u Bagdad da upozori halifu na ovo što se desilo. E, znači, sve su, da istraži da li je neko ostao živ, da nije neko ostao živ, jel, ne daj Bože. Otišli su, onda na kraj kad sve su sve pobili, onda su otišli do crkve, crkve svetog groba, na oltar tu, otišli tamo e, njihovi ovi plemići i onda kaže otišli tamo da se zahvale Bogu na tome što su uradili, na tom velikom osvajanju, na tom što im je, Bog omogućio da uradi takvu veliku krupnu stvar. Naravno, o čemu se ovdje radi? Oni sami nisu mogli vjerovati ono što su sanjali da dođu kuz da ga osvoje, da se to desilo. I to se desilo. A sa druge strane, muslimani, ili e, u njihovim izvorima zapad kaže Arapi, oni su doživjeli jedan, jedan blagi šok iznađenje koje e, e, u negativnom smislu, znači koji nisu mogli vjerovati da ima neko, da ima ljudi tako krvoločni, da tako nisu normalni. Da dođeš, ratuješ i da nemaš nikakvih principa. To je ubija redom, žena, dijete, prevari, ubiju, kradi, opljaškaj. Znači nisu mogli vjerovati da nema nikakvih adaba, pravila, neki normi u ratovanju. A to su vidjeli sa njima. I, e, I od tog događaja, pada kuca, znači taj događaj, naravno, pad kuca, pazite to doba, kad se to raširilo u islamskom svijetu, tu je bio veliki šok, to je nevratna stvar, čuj, pao kuce. Došli neki krstaši, križar, došli, i uletli i kuc. Ono, u centru muslimanskog svijeta, to je nevratna stvar bila. Ljudi nisu mogli da vjeruju. Naravno, objašnjava da to nama znači, objašnjava to stanje kakvom su stanju bili muslimani. Vidjet ćemo poslije kad se pojavljava preporod muslimanima, prva pojava inicijativa da se muslimani dignu, da pokrenu džihad protiv neprijatelja kafra koji je došao. Znači, tek se onda pokreće to da se vidi gdje je bolest. I otkud ta dolazi bolest. I oni koji su pokrenuli džihad, koliko su imali problema s onima koji su bili protiv toga pa su šurovali sa križarima, sa njihovim kneževima, kraljevinama, na, na uštrb, znači ono koje je htio da, da ratuje, da, e, da, da vrati tamo muslimansko A pazite, oni su tek došli. 1099, tek došli. 200 godina će ostati. 200 godina, znači još će biti tu nešto manje, koja godnica od 200 godina, još će tu biti križar sa svojim, e, sa svojim ovim, ovim svojim knježevnama i će muslimanskim svijetom. I odatle nastaju oni, ona, oni templari. Pogledajte na YouTube ko su templari. To su templari, to su vitezovi koji su ratovali protiv muslimana u krstaškim ratovima. To su sa priča da vidite, tamo imate, imate emisije, uloga templara, hrvatskih templara u ratu u križarskim ratovima. Gdje su im bile kuće, dan danas imaju ta mjesta gdje su bili njihovi templari, na kojim mjestima su bili, gdje su zadržavali, prolazna mjesta, tako dalje. Odatle nastoji su oni, pričamo masonima onima se javlja iz ovog doba jer su templari bili jako bogati, šurovali sa crkvom, sa papom, tamo van stvorili neku elitu nedodirljivih, jako bogati, pljačkali na zapad dok i nije francuski kralj jednom naredio se pobiju i tako dalje, nakon što se to već, i onda se odšli kao u tajnost i tako dalje, ta njihova priča masonska, koliko to ima istine, koliko nema, manje više ne, neinteresno. Pojenta je ovdje, znači da su, taj, taj prvi krsaški pohod rezultirao da su napravili ta tri kralje, sva tri, uh, tri unutar muslimanskog svijeta, znači Edesu, Antiohiju i Kuc, ili Jerusalim, kako danas zovu, nakon deset godina, pazite, prolazi vrijeme, nakon deset godina odlazi do grada Tarablosa, odnosno koji grad, kako ga, kako zovu danas? Tripolija. Otišli do njeg i sedam godina ga držali u okruženju. A blizu Haleba, blizu Damaska. Gdje su muslimani tu? Kako da im pomognu drugom gradu muslimanski? Jedan godina ga držali u okruženju i ovi šta će sada godina u okruženju? pored svih pokušaja nastoja i tako dalje, i osvoji taj grad i formiraj tu četvrtu, četvrtu svoje knježevno i svoje kraljevstvo. A to je bilo 1000, 1109. godine, nakon 10 godina. Gdje su muslimani, gdje je muslimanski svijet? Znači, to, tolike države, tolike gradovi, tolika vojska. Nevratna stvar da se ovo može desiti. Međutim, desilo se. I to je bio, naravno, to je bio veliki šok za muslimane, muslimanski, za islamski umet. A onda tek poslije dolazi ono najzemljivije. Kakva je bila reakcija Ko je reagao, na koji način, kako se ponašali ovi njihovi namjesnici, e, vladari, ovi grofovi, lordovi i tako dalje, kako se ponašali u svojim kneževinama a to ćemo slušati dalje e, u sljedećim predavanja. Molim Allah Đešanu da uzmemo ibreta iz ovog a ne da slušamo samo kao neke zanimljive priče. Svanika Allahume velamtke, ašhadu en la estak tubu i Andalusam, Andalusam